Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة واتخذ من الملائكة الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما لقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان يقولون إذا لابتغوا كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي المشي سبيلا سبحانه إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إن إنه كان حليما غفورا وإذا قرأ القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه أن يفقهوه وفيه اذان وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أم كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inasa Innakum lataquluna qawlan azima Ayat menika kawit ditujokake dhateng kufar Mekah. Wong kafir-kafir Mekah critane niku senengane anak lanang. Nek dia anak wedok nesu merengut Neng modele Nek dewe Ora seneng anak wedok Neng ngomong-ngomong Nek gusi Allah ku anak wedok oh, ah, Ngetan ini namanya pencilaan Nek gusi Allah ku anak wedok-wedok lakek muni Gusti Allah ndanake wis keliru. Wis keliru dilurukna sing elek pisan. Dobel keliru. Diarani jahil murakkab. Bodho dobel. Wong Jawa Kudus lek ngarani geblek Jadi wong kafir itu geblek-geblek. Ya, bodoh-bodoh. Mulane derenge bahas sifat lan wateke wong kafir ditutup ayat yang ndike wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatul fi jahannama malu mamadhura aja do gawe pangeran nanggerang-gerang pangeran ku siji tok Gusti Allah ra usah gawe werna-werna kok ndak kecemplung jahanam lho ayat menika saderenge bahas dawuh perintah dawuh larangan wis ana ngibarate La taj'al مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا لا تجعل مع الله إلها آخر Ojo do gawe ngangkat-ngangkat dadi dadi ake pangeran liyane Allah ojo. Fatak udah mazmu mamakdula ndak dadi wong sing diwodo didohake sangka rahmate Allah. Mazmuman winada. Mahdhula diina. Anang kene ditegaske. Diwada diina ku piye? Tegese cemplungke neraka. Diwalatas alma Allah ila nahara ibarate padha. Sing kawitan rak nganggo wawu. la taj'al. Dan iki wala taj'al. Iki cara wong nyampeke pidato, cara wong saiki. Wong khutbah maringi mau itu hasanah. Iku judule nak ngarep. Kon terangno macam-macam, kon ape tutupan balik ring judul. Ki cara saiki cah mahasiswa diarani pelajaran sing sistem akademik. akademik Quran wis nerangno niku Quran Dadi nek nerangno judule apa Dadi nek mau itu kok jodowo-dowo judule apa terus nerangno hukum takrif dike takrif pelanggaran terus hukum contoh-contoh terus balik ring judul simpulan iku aturane mauidah. Ora dawa-dawa kaya pengajian ora. Ya. Ana Quran mulang ning ngene kita. Nah, mulane Gusti Allah meleh-melehke wong kafir Mekah. Kebangetan wong kafir ku. Wong dhewe nek diparing anak wedok wae mencureng brengut. Kok malah di Oh, nyara-nyarna Gusti Allah. Ha, iki diterangake. Afa asfakum apa to mongko milihake ing sira kabeh kufar Mekah. Iki sekawit. Lah mengko nek ana wong-wong sing padha karo kafir Mekah lakune wateke ya dipadak toh. apa apa milihake ing sira sapa rebukum pangeran ira bil banina kelawan putra lanang wa takhadalan gawe Allah minal ka malaikat saking malaikat inasan dadi putra wedok apa pantes Gusti Allah milihake sing kuwe lanang sing Gusti Allah wedok apa tau ngono iku rundingan tak semayan nek menawa tahu takoni yo bungkam ora iso jawab nah, terus diunen-uneni Innakum sak temene sira kabeh la taquluna saiki tidak ngucapake sira kabeh kaulan kelawan ucapan aziman sing agung dosane. Iku ucapan sing berat sanggane abot lho nek Quran nerangake ngeten disampaikake Kanjeng Nabi maksude Quran nuturi niku tanggapane lucu Muhammad jarine Quran ku kitab suci wis apik-apik dadi kitab suci kok ngolong-olong wong malah kitab ora suci ngene iku malah Qur'ane dipadu padahal Qur'an ngelingke niki Nah, mikir, maka eh, ayo geblek tumpuk piro. Nah, sampan sing muni, geblek tumpuk pira Iku. Laku nendek ini dikeliru supaya roti ora diterusake. Ha, dibalik wong Quran ku kitab suci kok ngolong ngolo wong. Iki tengene kene iki. Padahal nuturi disengguh ngolong ngolo Niki pun sering kata bahasa sing pro kontra. Contohnya, masjid wis apik-apik. Dibubar. Masjid wis apik dibubar haram haram tapi nek direhab diperluas wajib lagi nek ana pro kontra rame pengurus masjid sing siji kelompok karo kelompok kedua ora cocok Iki nate niki kedadosan waqiah. Mboten teng daerah Kudus. Pengurus masjid tukaran. Ana masjid wis apik nggo Jumatan rak cukup. Saya satu kelompok kepengen dijembarake. kelompok pertama esok tenggen kula. Niki maksud kula dadi nek ana wong mlintir niku sampean saged memahami. Kelompok pertama tenggen kula. Nglaporake Dispundi Pak hukume masjid bangsae dibubar. Tak jawab haram. wani-wani bubar masjid haram pak haram wangsul kelompok kedua sore tenggen kulo masjid gen kulo niku pun boten cekap pak nek tinggo jumatan ku nganti brodol teng jawi nek kudanan nggih lajeng kudanan niki masyarakat kepengin nglebarake dijembarake hukumnya piye wajib Wajib Pak, wajib. Mulai. Nah, kawan kalau kandani sampean kalau kandani tadi nak ana ngono iku pethuke mawon sampan ter wonge aku bener kok riko keker. Niki buatan kulo sebut Desandi ora tak sebut, pokoknya ora kudus. Dengar kok keker, Aku jelas wallahi toko ne Pak Sakroli wajib Saya siji ya kono aku itu kok kono haram rame wong kelompok A karo kelompok B ngene kepala desa kepala desa tenggen kulo di sampean kertane ngertes niki dus pundi dua kelompok do tukaran Gitu. Ketuk waran iki. Kekalihipun kelompok mungah saking ngriki sing sampean menal haram sing wajib lajeng tukaran. Ha niku wong boten tiyang kudus nggih boten urusan kula aku meneh ngono. Nek kudus nggih kula. Nek sana saya kudus darane kiai kok eh, um, apa jenengane renjah daerah wong liya. Kono kan ana kene. Lha ha urusan kono ra aku ngono. dadi apik kudus urusane wong kudus ngono. Kula mboten pun teko. Anekane ah, wong nakal-nakal iku gak spinu lho. Iki namene mlintir, mlintir. Akhire di kiai setempat. Angkor dong, kiai-kiai kono nganggur. Aku kenaken. <laughs> Niki. Niki. Onten ngaten kula ana masyaallah tegele niku lho sing tak padu. Tegele iku masyaallah. Sedang kegila ngoten iku. Ha niki balane kula selalu nganjurake wong Islam sing rukun. Senajan omahe dhewe-dhewe. Dadi kepenak ngono lho. Hati, saya siji muni ngrehab dandane, saya siji bubar. Padha karo nek ana tarhim niku. Jam telu setengah papat ana tarhim. Kelompok A, wong iku haram. Lah kok iso haram? Bribeni wong turu. Oh iya nek bribeni wong turu haram. Sing siji tok iku apik wajib iku. Napa? Gugah wong sahur. Oh ya ben. <laughs> Nah, saiki terserah jenengan pribeni apa nggugah. Ngono wae lah gampang. Iki. Pro kontra nih. Pasti ono, pasti. pro kontra mesti ono. Ya. Ono wong tandang. Serge berak mekakat cekat-ceket. Sing seneng alam wah. Giras. Giras. Tangkas. Sing gedeng grusa-grusu, srodak-srodok. Terus ana sing tandang, sing cialus rak mekakat. Kelecah ke apik alus. Sing sisidak kelular kelurur kaya tumbok gombal. <laughs> nah, sampean pihak ketiga milih ndi? Kelular kelurur kaya tumbok gombal napa alus. Nah, ini ku sak terserah niki. Pokoke donya pasti ana. pasti. Kula mungal pasti niku mergo disabda nang Quran ba'dukum li ba'din adu. Mesti ana tukaran, pasti. Lah ngeten iki kersane jenengan saged ngungkap, saged nanggapi sing apik ya. Oh, cara deh. Ada. Jadi nak dunia nak geger pasti. Ngono, ampun ampun, insya pasti. Sebabnya apa kok pasti? Mereka disabda karo Gusti Allah. Ih pitu Adam Hawa meduna ba'dukum li ba'dhin adu. Kowe mesti tukaran. Siji lan meneh pasti tukaran. Ampun insya Allah pasti. Jadi nak jono nak tukaran pasti. Nek sampan takon esok kapan le tukaran leren? Jawab benjing nek pen lebu suargo. niku le tukaran pasti lere namun teng swarga geger mboten enten aku kesidiken gem kok akeh widadari nem pira 200 ha gem tek 500 ora apa-apa ngono 200 wis keluwihen padha wae niki mboten enten geger swarga wangsul dateng ayat Dadi wong kafir nek dikandani omonganmu ngaran-ngarani Gusti Allah ndanak wis keliru. Nomor loro Gusti Allah anake wedok-wedok keliru maneh. Ucapan sing berat iku. Kaulan Azimah, berat sanggane. Ngarani Gusti Allah duwe anak niku pun keliru. Gusti Allah wis dawuh lam dek, Allah ora bakal dana. Walam yula dek, Allah ora diputrakake. ora ndek bapak ora ndek ibu walam yakullahu kufuwan ahad ora ana wong sing madani Gusti Allah hmm. niki diarani surat ikhlas aniki ditanemke tengene ati mulai kul huwallahu ahad dadi nek ana pengaruh sangka iblis utawi balane iblis nanti Gusti Allah di bojo Gusti Allah niku zaman tulak mawon kul huwallahu ahad cukup walaqad sarrafna lan sayakti temen jelentrehake ingsun nerangke secara rinci niku nek cara basa kudus jelentrehke fi hadzal qur'ani nangane qur'an iki ana sing perumpamaan ana sing janji ana sing ancaman dijlentrehake liyad zakaru supaya nampa pitutur sapa dheweke kabeh dijlentrehake ngantos mendetail dimaksud wong kafir bendo iso ngalap pitutur wong patung mbok gawe-gawe dhewe mbok citak-citak dhewe iki namanya jelentreno kok malah mbok angkat dadi pangeran wong patunge karo kuwe dikek sing gawe ngene iki dijelentrehake lho nek dikandani kaya ngene iku wa mayaziduhum illa nufura ora nambahi apa pitutur Quran hum ing dheweke kabeh illa nufura kedawa malah melayu saking dawuh do melayu ora diendahake lenjelendrake malah do ditolak niku hmm. kandhane Muhammad kul dawa sira Lau kana ma'ahu dibaril ono kusartane Allah alihatu nopo piro-piro pengeran Kok piro-piro no pengeran liane Allah nganti ono telung atau swidak jarene Ceritane, langit ini ceritane Ka'bah rumien Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dereng diangkat dati utusan Niku ceritane ana brahola brahala niku 300 widak Niku dijajar mubeng-mubeng ngubengi Ka'bah. Nek sakniki pun mboten enten, sakniki mboten enten. Niki cerita nek nika. Lha niku aturane, aturane jarene. Ngaten niki lho. Kedah sampean ati-ati aturane jarene. Rene dina menurut tahun meladi ya. Tahun meladi. setahun niku wonten telung atus widak telung atus widak aku nak cara hijriah wong kan nabi dereng lahir re eh, hijrah Aku nak tipe hijrah di kira eh, lahir kari, oh, lucu. Sing hijrah siapa? Hmm. Oh lahir durung re hijrah. Ya. Tahun hijriah dari enten. Tahun hijriah niku hitungan mulai kan nabi hijrah. hijrah Nabi Kanjeng Nabi Yusuf 53 sing gawe penetapan tahun hijrah sing nglakokake malah Sayyidina Umar bin Khattab mulai ana hitungan tahun hijrah niku ha iki tahun meladi nah, setahun ana 300 widak niku ceritane berawala 300 widak ditata ngatane pangeran ditata lah gek kowe ngatane aku kudu nggo yo pangerane ayo ditata ngono pangeran sing aku kok kok rada kemproh kok diserapi diserapi ngono lah kowe ngono lah kudu nggo yo pangeran diserapi iku sing kok cete mlothok pangerane dicet dikik ngono niku lah gek sampean ana wong ngomong ngono aku kudu nggo yo ketara bodhone nemen tapi ngoten niku sampean arane bodho sampean tumpes wajak niki niku carane nek nyembah sedina ganti sedina nyembah berolo a sesuk b sing nganti 300 widak nek wis kemput setahun terus bancaan oh ana bancaan barang niku bancaan ngurmati alhamdulillah rampung le nyembah 320 muga-muga barokah ngono barang niku oh sing di, sing dimuga-mugana mbok sapa aku ngono tur barokah niki keyakinan sing kaya ngono iku hmm. lah iki diterangno kok kira-kira pangeran Gusti Allah ki ana sekutane ana campurane kama takuluna kaya lemu kudu ngucap sira kabeh idzan nalika iki labtago mongko do golek sapa pangeran-pangeran mau ila arsy marang Gusti Allah sing duweni aras sabilan ing melawan nek pancen Allah ki disekutokake ning ngene pangeran-pangeran pirang-pirang ana 300 widak nglawan Iki nek karepe dak cocok, mestine Gusti Allah kudu dilawan. Jadi pangeran telung atas widak mabur kabeh luru Gusti Allah nek di perang. Hmm. Niki. Niki Gusti Allah di dina bodhone ora iso mlaku kok malah perang ku piye. Ndodoke leren ndodokno. Niki nek pancen ana pangeran tenan mesti dilawan Gusti Allah iku. masa ana wong lawan Gusti Allah durung nganti lawan ana wis tumpes ya Gusti Allah nek numpes ora angel-angel wong kemakinan ngono dituturi ra kena terus dipitekno stroke oh ngono gampang lemas lemas dhewe hmm, niki carane diorak ribut-ribut Gusti Allah mateni wong sak jagat sak detik. Terus nggawe makhluk sak jagat males sing apik-apik iso iso. Iki sementara wong sing ora pengalaman. Wah, ngono kuwi mateni piye? Wah, ora pati pengalaman. Ah nek wis reti ilmu listrik. Ah iso. Sak kudus mati kabeh gampang. Nggon babon cedhak-cedhik mati kabeh. Hmm. Niku carane. Anak wong sing gunakno rasio sing rasio rasio sing cempluk. Ayo nek nuju mati nganti pirang-pirang atus niku malaikat Azrail gak ribut iku. Malah gendenge rak mekangket. Ape mateni sing los ndi listrik ora kepit cekik ngono mati kabeh. Carane ngono iku. Ora ndonek wong mlayu malaikat ngajak. ora ngono Gusti Allah ku maha kuwasa ira idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun Gusti Allah nek ngersakake apa-apa iku anggar Gusti Allah dawuh kun fayakun ana sira wujud sirna sira ilang niki ampun keblabasan Dadi Gusti Allah nek gawe apa-apa ku leren munikun. kun. Oh mboten ngoten. Ha iku nek gawe amarah kun kun kun kun kun malah kaya kodhok ngono. Mboten ngoten. Gusti Allah ku nek gawe apa-apa kaya panjenengan muni kun ngono wis dadi. Dadi gawe apa mah ngetek dadi, tek dadi ngono lho maksude. Quran iku ngalam ngibarat kalam ngibarat. kalam ngibaratku piye kalam ngibaratku disesuaikake karo penerima sing nampa sapa makhluk manusa jin iki sing nampa lah kula jenengan sebagai manusa ku nek ngomong kan ngono ah gawe ngono tek dadi lho ngono tek dadi ngono ha iku cara rawet tek kun ngono oh, <laughs> ora nunggu sel nang gawe kun laran meneng ndak sangka cepete kaya gampen ngucapake kun dadi ora nganti sedetik dadi kun fayakun nyirnake wong sak donya ora nganti sedetik ilang terus gawe maneh wong sak donya sing apik-apik ora nganti sedetik dadi Wong bumi ngeten iki benjing digenti. Bumi sing sampean geni niki lho. Besok dibuak. Ora eman-eman. Oh Gusti Allah sugih eman-eman kok lucu. Dalile nak Quran. Surat Ibrahim juz 13. Kula diduwe nggon-nggonane. Yaumatu baddalul ardu ghairal ardi. Besok dina kiamat bumi iki diganti bumi anyar. Hmm bumi ini ora ono wit-witane besok. Hmm. Langit sing pirang-pirang bendere nak mekakat besok diluntung. Dalile juz pitulah surat Al-Anbiya. Yaumanat wis samaa kata yisijil lil kutub setina kiamat. Langit tak luntung lir kadidene malaikat sing pencatet ngamal sing luntung bukune luntung langit diluntung buak buak hmm. niki carane Ah niki kok dereng diluntung wae wow, sampean dereng rampung rene iki tak usane jeneng niki. Engko nek diluntung saiki ah sampean ketekuk-tekuk niku. Nggih, upamane malaikat itu e cocok-cocok blubah upamane lho upamane malaikat blubah gak ono wis eh, iki siap pumpung do ngantuk kabeh tak lundunge ora ono ono ono ini tak ono ngoten ya dadi aturane malaikat ku carane ono aturane bumi ora jeblos nek wong mukmin isih urip Oh, ana aturane ngono. besok hancure bumi nek wis para wong sing mukmin wong Islam wis entek karek wong kafir-kafir tok ha istilah hadis besok nek donya wis ora ana wong dikir iku istilah lho nek ana wong Islam iki ana wong dikir Mulane wingerane keliru lembedek ape dina kiamat dak sida. Lah ya keliru ayo mung ora pati ngaji, ora gelem ngaji. Ya ora ana ora. Wong sing ngaji semene kok kiamat lucu. Ya ora ana. Di kiamat besok nek wis ora ana wong Islam. Iku kiamat. Paling akhir sing mati nang donya iblis. Paling akhir iblis. Ya. Atau paling akhir sing mati malaikat Azrail. Oh, paling akhir. Maka dia sing jabut nyawa. Ane malaikat Azrail mati, sing ana malaikat durung mati. Lah malaikat sing ini kok dijabut-jabut. Amna ah, kok dielali piye? Oh, <laughs> iku akal akal manusia niku mboten. Paling akhir malaikat Azrail. Ini paling akhir. Aku paling awal di urip bagaimana? Malaikat Israfil. Mereka sing nyebul nyawa. Oh, ngono aturane. Malaikat Israfil paling awal nalika urip maneh. Iku. Ini hmm, ku penonton aturannya, ini nonton penonton Jadi Gusti Allah gawe parilan sing kok upamane ana pangeran tenanan liyane Gusti Allah mesti Gusti Allah diserang. Idzal labtagau ila dzir arsy sabila. Sabila ini perang. Mesti Gusti Allah diserang. Niki nate niku. Namrud gak gawe Apollo, lucune rak mekakat niku. Namrud gawe Apollo. Apollo Apollonan. Carane piye? pengen merangi Gusti Allah. Gendenge lak ngate. Monggo retiku kunangan aku tak kandhani goblok kem kula aja nemlane lho. Gawe apolo apollonan Nah. Carane mbuh kas mbok apa Terus golek manuk garuda sing gedhe. Manuk garuda petang iji ceritane ngene iki ceritane mergo kula mboten ngerti sampean <laughs> kula ngono ya la ora apa-apa cerita dhewe nggo ana keterangane manuk niku sikile dihubungake kalih kayu sing nggawa kas wae peti-petina petang iji di sebelah sangkon dhuwur namrute nok jero manuk melayu petake cimrayu terus diunggahno carane piye le nyetir wong manuk ora ndung dijarakno kaya jaran mboten namrut nggawa daging digandulno gangen daging mau dokok nanggone pucuk tumbak atas di obah-obahnya nak ngarepe manuk garuda daging mau sing dadi panganane bendino ngono ya Nah, terus diajak nono diunggah kan munggah oh iso tuh awang-awang nono aku barang wis tutup luwur ya wis sakwani nendek ne dek ne wis nggawa panah oh nggawa panah rumang sana gue si Allah dipanah ngono gue lalu gending <laughs> dipanah aku si Allah dawuh karo malaikat Jibril panahnya cekel celupno getih balekno ning aja aja kena namrute dadi panah munggah terus medun maneh tutuk ngene kase mau nah pucuke panah ana getihe ngono terus medun ring donya tutuk donya kondo karo Nabi Ibrahim ki pangeranmu wis mati. <laughs> Andi ki mbah sampean sing dikandane piye? Andi kapan? <laughs> Kok ora dikubur, mbok disalati dikek ngono lho. Niki. Niki. Niku kedaden. Ana keterangane teng Quran, tapi singkat. Barang wis Nabi Ibrahim ditantang. Wes Ibrahim nek pangeranmu wis mati ngene iki sing mbok dukno meneh tentara opo. Hmm. Niki. Nabi Ibrahim entuk wahyu. Namrud kon siap tentara Arab teko. Hmm. Niki sampean eling-eling. Nek ora wong bloto nek rak mekakat Gusti Allah ku nandingi ning ngene perkara sing sepile banget. Tentara Namrud disiapke. Pundak tumbak pedang wis siap kabeh. Tentara sing dikirim lamuk. Hmm. Lamuk wae digolekno pimpinan lamuk sing sengkleh. Hmm. lamuk sengkleh lare meng siji lamuk ngene dadi nggo pirang-pirang dienggo nyuduk lamuk ale ah, iso piye kok lucu lha niku modele lamuk nganut tugas wahyu sing lamuk sengkleh niki tugase mlebu ning irunge namrud niku mboten lajeng mlebu angger irung mboten khusus ndek mlebu irunge namrud niku mlebu Ateng riku ngungkir nek ngene utake ning jero urung nek dikwer. Nggih gila. Angger sithik-sithik ngurek-ngurek nek dhuwur di buatel ngono ra dikukura keten kabeh mandek nek mandek ngono terus nek ngukur nek mandek maneh ngono ku nganti petang puluh tahun ini sampean pikir ora kepethuk tapi Gusti Allah gawe ngono ha ngono ku anggar dicerohati karo baikon lah eh padha matine kalau ngene niki dhek kudu ngono baikon ngono lah iki lha iku matine namrut nalika pas petang puluh tahun lamuk sengkleh di ilham dening Allah supaya diteruske nah gua pengawal pribadi kon dijikukno ganden jikuk ganden terus kon ngantem batu eh dua teman tek pecah dele lamuk sengkleh mau metu wis samprit gede nih nih Aku niku hmm. ah, ambane irunge nambet eh, emboh aku ora reti. Mbah <laughs> kasih irunge ambane barang. Dadi matine namrut sebab lamuk sengkleh. lo kalah. jadi di lurokno makhluk sing dianggap apes. Hmm, satu pelecehan, menyek tenan. Ah, mereka Gusti Allah kok di dipadakno patung niku ngenyek. Nah, oh niki. Subhanahu maha suci Allah. Wa ta'ala lan maha luhur Allah amma saking barang yakulu nakang dong ucapake sapa wong kafir-kafir uluwan kelawan moho luhur kabiron lan moho agung tenan ora ono pangeran gaenan madani Allah ora ono hmm. badane duduhake kebesaran Allah bener-bener Allah moho Suci ora ono sing madani keagungannya Allah disebut tusabihu bertasbih Podo moho suciake lahu marang Allah as-samawatu sab apa pira langit pitu. Langit siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu mergo katoke manusa makhluk nak dhuwur ku langit. Nah, terus no langit ku pitu. Langit pitu wal ardulan bumi waman lan wong-wong fihinna kang nang langit pitu lan nang bumi kabeh niku padha maca tasbih. Hmm. Kaagungane Allah, Masya Allah Kabeh kudu maca tasbih ring Allah. Benda-benda sing mati melu maca tasbih. Hmm. iki waman fihin Opo-opo sing nang langit, nang bumi, lintang-lintang, srengenge, bulan iki bertasbih. Hmm. maca tasbih. Maca tasbih niku biasane nek cara Arab subhanallah wa bihamdihi niku maca tasbih. Ya. Diterangake pisan. Wa im min syai'in lan ora ono wiji makhluk sak jagat ora ana illa yusabbihu kejaba bertasbih apa syek bihamdihi kelawan muji ring Allah komplit watu godhong godongan sing do wujud kabeh maca tasbih lho aku kok ora ngerti walakilla tafkohuna neng dora ngerti siro kabeh tasbihahum ing tasbihi makhluk mau wis dikandak nanti ora ngerti makhluk udah mau cetas pening kue dora ngerti ini kini orang sing ngerti aku gumun Kula sing gumun kali sampean. Kula ngerti ana watu maca kula gumun. Berarti wong sampean iki wong luar biasa. Quran wis kondo. Ora bakal ana sing ngerti. mergo bahasane ora bahasa ira ning ana wong-wong sing dipari ngerti maca tasbih kewan-kewan contone Nabi Sulaiman Nabi Daud wa ulimna mantiqat tairi Nabi Daud Nabi Sulaiman niku diparingi pirsa ngomonge manuk sak jagat ku ngerti Tapi Nabi Dawud itu nek ngomong-ngomong karo manuk ngomong tenan. Hmm, iki. Lah nek Quran diterangake wa ulimna mantiqat tairi kawaite walaqad ataina Dawud wa Sulaiman ilma. Iku. Tengene surat An-Naml juz 19 kula didhuwi ayat mawon. Ya, surat An-Naml juz 19. Wa ulimna mantiqat tairi. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Mulane ngomong karo manuk, medah noyo <laughs> senenge. Ya. Bisa ngomong karo manuk-manuk, "Engko kula seneng nok." Kayak <laughs> eh, anu nok. <laughs> kula lagi leren istirahat niki lho, pamane seneng. Saman piyambak nggih seneng kula manuk. Lah Kanjeng Nabi nggih diparingi sakit mirsane. Niki. Nek sing secara umum la tafqahu na tasbihah. Ini secara umum. Ning Kanjeng Nabi tau njikuk watu. Cakup. Kepengin mirsaake mukjizat. Ditompo karo Kanjeng Nabi. Watu mau maca tasbih. Abu Bakar nak sandingan sila sing di agem Nabi kau sing di wonten ing astane terus didokok astane Abu Bakar. Ije maca tasbih. Jadi Abu Bakar ngerti. Doko astane Sayyidina Umar tetap maca tasbih. Nanti astane Sayyidina Osman, Sayyidina Ali maca tasbih. Terus dibuat. Nah, ini diparingi pirsa. Sakit, sakit. sebab eh, sing maringi pirsa Gusti Allah. Lah niki, lah niki sing ora diweki ngerti. Contone kula jenengan. Mulane kula wae matur kok jenengan iso ngomong karo watu. Kula wedi karo jenengan teman Tak cucuk jenengan. <laughs> Ki mesti sampean ki luar biasa nih. Rak wani kula mulang jenengan dak wani. Hasti. Nek sampean ngerti. Mulai iki jujuk sak esuk kula ngerti ndek. Cocap <laughs> coba gorene, aku mesti ngono. Watune gorene aku tak ngono. Ane. Ati kabeh maca tasbih. Innahu kana haliman ghafura sak temne Allah ku zat sing aris. Ghafura tur ahli ngapura. Aris niku mboten nesunan cara Jawa. Aris. Oh, masyarakat manusa ling maksiat kaya ngene ndodrone urut ditumpes-tumpes haliman. Lah niki termasuk maos niku kembang-kembang bunga-bunga. Niki kula terangake lha ngeten iki Al-Qur'an lajeng ditafsiri nganggo hadis. Wonten ing hadis Bukhari dipun ngendikaake annahu marra sallallahu alaihi wasallam biqabraini yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli wa ammal akharu fakana yamsi bin namimah summa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaridatan radbatan fasaqqaha nisfaini Summa gharaza min kulli fi kulli qabrin wahidatan. Qalu ya Rasulullah lima sonak tahada. Faqala la'allahu an yukhaffifallahu anhuma ma lam yaybasa. Hadisun sahih rawahul Bukhari. Nah. Dengan Bukhari juz awal. Kanjeng Nabi mlampah-mlampah diderekake sahabat antawisipun Ibnu Abbas kaseane niki ngliwati ana kuburan loro niki perlu dicatat kuburan zaman rumiyin teng Saudi niku teng telecek teng dalan anggere mati terus dikubur nang dalan durung teratur nek sakniki para jamaah haji bapak ibu pun do pirsa kuburan sing Madinah nok bakek kuburan sing nok Mekah namanya Maklah bener nek usahane pun diatur iki jaman dikik nah ana liwat kuburan nok dalan rong iji Kanjeng Nabi diparingi pirsa dening Allah sing nok kubur disiksa. So. Kanjeng Nabi ngendika innahuma la yu'adzabani ki kuburan loro dadi siksa dening Allah. Sing dimaksud mboten kuburane, wonge sing disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ora disiksa urusan perkara sing angel, masyakat ora. Amma ahadu ma fakana la yastatiru minal bauli wa fi nuskatin la yastanzihu minal baul sing siji nek nguyuh kepres cewoke ora resik kepres wa ammal akharu fakana yamsi bin namimah sing siji ne maneh tukang adu-adu provokator akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cari datan rotbatan. Kanjeng Nabi mundut papah kurma sing teles. Saudi Arabia niku papah kurma, kurma ku nok dalan-dalan pirang-pirang. Pirang nok dalan-dalan. Mundut motek ngaten. Fasaqqaha nisfaini. Papah kurma sing godhonge sih teles dipotek dadi loro. summa ghoroza fi kulli fi kulli qabrin wahida potekan sing pertama ditancepake ning ngene kubur A sing nguyuhe kepres sing kedua didokok ning ngene sing kubur B sing dadi provokator para sahabat matur lima sonak tahada kagem nopo niku jeneng nabi faqala la'allahu an yukhaffifallahu anhuma malam yaibasa iki maksude godhong-godhongan iki maca tasbih supaya dosane dikurangi dening Allah dientengake dening Gusti Allah iki hadis Nah, Rene nang Indonesia aku papah kurma dak ono. Nah, terus kiasan, ngeten iki kias dalil kias. Kembang-kembangan. Kaya kembang telasih ku murah. Ya. terus dia kembang telasih ring kuburan, dokok kuburan. Niki itba rasul. Keterangan niki teng ini Fathal Muin. Nah, kalau tidak ingin kitab-kitab Fathal Mu'in plus i'anah Hatsing wau hadis Bukhari juz awal. Dini sampan betul sakit baleni ini urusan yang jenengan. Tapi pun kalau tidak akeng gono. Jadi ngaturi kembang ringene makom. Niki tuntunan, tuntunan. Cuma dalile kias. Apa luru papa kurwo, le luru endi. Ya, asing rada pantes kanggo kuburan kembang. Oh, kembang. Anak sing suke-suke. kembang melati, kembang mawar, api-api ngono. Kaya nangane makome Mbah Harwane iku kembange apik-apik. Tapi nangane wong umum sing murah regane niku kembang telasih niku lho, telasih niku murah regane. Mulane nek sanding kubur dol-dol kembang-kembang niku maksudnya niku etba rasul. Nah, mulane niki ana ngeten iki terus keluar fikih piye hukume njikuk kembang sing dipasang nang ngone kuburan niki ngandung hukum jawabe nek sing jikuk mau sing masang ora popo <laughs> berarti dak sida masang ngono tok nek sing jikuk wong liya haram nek ijih teles nek wis garing ora apa-apa. Mergo hadise la'allahu ayyukhaffifallahu anhuma malam yaibasa. Nek kembang mau sih teles terus dicikuk karo wong liya, wong liya niki nyolong hae mayit. Nyolong hae mayit. Makane kembang iku maca tasbih dicikuk kedarung rak sida maca tasbih. Imam eh, kok kanjeng Nabi ngendika dadi sebab ringane hukumane ahli kubur. Kanjeng Nabi ngendika. Olane oh, nek jikuke wis garing ora apa-apa, mergo wis ora berfungsi. Nek isih teles masih berfungsi. Ngono ku dalile nggih ana la'allahu an yukhaffifallahu anhuma malam yaibasa selakine durung garing. hadisan sahih rawahul bukhari Hmm. kadang-kadang ana wong nazar ngaturi sekar ngene sapa pancen ana tuntunane wonten tuntunane ana wis diterang liwat dawuh Quran liwat dawuh hadis tesih mboten genah ayo supaya digenahake maneh ngoten ha nek dalile maca tasbih niki ayate ayate niki ah, sampean catet ayat nomor pira juz piro surat apa dadi nek sampean ditakoni apa benda-benda iku sama maca tasbih iso dalile ndi aku lali aja ngoten elingku elingku moko juz 15 mbok sing ayat piro ya dadi wong loro ngono nah, dalile wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi aku kok ora tau krungu walakin la tafqahu natasbihahum ning kowe ora reti oh wis dikandakno iki lha nek ana wong sing reti berarti wong luar biasa nek contohnya wong luar biasa Nabi Sulaiman Nabi Dawud Kanjeng Nabi termasuk Abu Bakar Umar Utsman Ali sakit nih nah semua kalau wa idza qara'tal qur'ana bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'aman mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik allahumma salli 'ala sayyidina muhammad wa ali sahbi allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik allahumma arinal haqqo haqqo الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين